又到月尾啦，大家交咗月費未呢？未交嘅話，請大家到 myradio.hk 嘅節目月費收費表揀選你想撐嘅節目，經 PayPal 支持我哋，又或者直接經 PayMe 轉數快繳交月費，亦都可以親臨到普羅政治學院交付月費。喺度預先多謝大家持續支持 myradio 嘅月費計劃。我個小朋友想去加拿大升學，唔知點樣揀呢？ 我哋想移民加拿大，唔知可以點樣申請呢？唔使擔心，我哋楓葉移民升學顧問有限公司幫到你。我哋有多年行業累計經驗，專注加拿大移民升學計劃。咁你哋公司有咩優勢呢？喺加拿大升學，我哋喺多倫多 RICC 學院在港招生處，面試評分一步到位，手續簡單方便。 而喺 RICC 畢業嘅學生，更有百分之九十升讀當地名牌大學。咁移民呢？投資移民一條龍服務，僱主擔保、專業自僱、創業移民、政府監督，用心及專業嘅服務態度，了解每位客人所需，用最適當快捷嘅方案，為所有學生及家庭達成移民嘅夢想。查詢熱線：二七五七零二零零。 天天天藍主持神州五子張文龍、鄭仲文、方毅成。係大家好，大家好啊！天天天藍啊！咁啊，今日就係原有班底啦，就係即係我啦、阿龍啦，咁啊阿軒仔啦，同埋阿葉四隊啦。係咁葉四隊今日就唔講郵票啦。 咁啊，用講郵票，唔係但係遲啲先講唔啦。係因為課金好似未夠足夠啊，加碼係啊，俾啲課金俾啲支持我哋先可以。記住啊，係醒目啊，真係大家各位啊啊，，七十七個七，今日亦都月尾提下大家啊，真係啊差唔多啦差唔多啊，咁啊，我哋今日嘅嘉賓咧就係啊，因為我 Gary，係大家好啊，大家好啊，多謝 Gary，龍哥請我上嚟啊！啊，因為我點解個即係嗌個名嗌得咁咁甩咳咧，就係因為因為即係我識佢嗰時咧，我就叫佢做阿東， 咁啊後嚟做咗我師弟啊，叫素曉。啊，咁啊，而家即係佢出面喺度即係行走江湖嘅朵咧，就叫做 Gary 咁樣。 OK，係啊，咁啊，今日 Gary 咧就其實一個咧 誒全職嘅運動員。你睇下佢隻手瓜，老師啊，運動你睇下嗰隻手老師瓜粗運動啊，老師教啦，即係練啦，教練啦，係啊跟住做一啲即係誒從事一啲教一啲誒、功夫啊，或者係誒、游水啊、運動有關嘅嘢，嗯識體能嘅一啲一啲工作啦。咁我啲都我都叫佢做運動員㗎啦，呢啲咁都叫。咁就咁誒，主要咧而家佢佢咧就係有教一個叫做誒、即係 capoeira Capoeira，Capoeira capoeira 嘅一種一種功夫。點咁咧？當然有啲人就話佢係巴西嘅功夫諸如此類。嗱，呢個我哋陣間先去探討嘅。咁我哋簡單就話介紹佢，佢係一個教功夫嘅人咁樣。咁啊，當然啦，我哋呢亦都準備咗一啲片啊，或者一啲誒、去同俾大家睇下先，因為單憑個字眼啊，即係我哋呢度四一張台四條友動作做唔到出嚟，係嘛？咁誒、表演唔到俾大家睇啊！齋噏嘅功夫咧， 就屌只係金龍金龍先同埋古龍先噏得好聽有嘅啫。片有片但係我啊！哋啲文筆又唔好，係啊講又講得唔好，咁啊就點樣咧係誒、咪？不過咁講，我睇過晒你啲片咧，嗯其實我都覺得係嗰呢套功夫咧，呢套武術咧係有啲喺某啲武學小説好似有提過嘅，陣間我就會講下嘅。我都想知喎。係啦係咪葵花寶典啊？係啊，就唔我都想知係啊，喎唔係葵花寶典，唔需要就誒，哦即係揮刀自宮嘅咁樣。咁啊，Nelson 麻煩我哋出個影片一先。 片啊睇完啦，翻嚟啦。咁啊誒兩位主持有啲咩感覺？好似 slow motion 咁。 打太極咁啊！係啊，唔係唔止打太極添啊，直情好似大家好似跳緊舞咁樣，嗯跳舞唔似跳舞，係因為嗰度直情係個 disco 嚟㗎嘛係啦。係打交又唔似打交咁，其實係咪即係大家兩個師傅係咁，大家喺度互相喺度摸底啊、切磋啊咁嗰啲嘢？嗯。啊或者 Gary Gary 講講介紹下。 OK，咁頭先嗰段片咧就係、誒、 一個誒、兩個老師啦，兩個誒、大師啦喺度對哇大玩啦師嚟添，大師嚟嘅，啊大師嚟嘅兩個咁啊，一個係年青嘅，一個就誒、老啲誒年老啲啦，咁樣啊係咯。咁頭先嗰種玩法咧就係、嗯。誒、我哋唔係好似實戰咁嘅，但係我哋要有交流。但係因為你見到頭先嗰個場面係喺個嗯，好似嗰啲叫咩啊？即好似係夜 disco 啊場啊咁樣係咯，咁。咁咁就係啊，exactly。咁佢就喺度 誒表演咯，類似咁俾其他人睇。哦，可能原來誒 Capoeira 都有第二面嘅喎，唔係就係打交嘅喎，係啦。咁但係其實誒識睇會睇得到咯，即係誒到底佢哋做緊啲咩咧？咁好，樣咁啊，我哋逐慢慢嚟，逐步逐步了解呢個 Capoeira 係咩東西先。嗯好啦，第一樣嘢，嗱，好多人就即係我提我提出嚟，今個今次呢個節目，我哋呢一集會講 Capoeira。 咁好多啲中文翻譯出咗嚟啦，有啲唔知咩卡巴咩爺啊，諸如此類啊，巴西戰舞啊，巴西柔術之類好多嘢啊咁樣。喂，你對於呢個 Capoeira 個中文名個定義，你係你你一種你嘅睇法嘅，可唔可以講下出嚟？嗯， 通常人哋問我，咦呢、個係咩嚟㗎？呢、個運動，跟住我就哦呢、個係 Capoeira 咁。咦咁有冇中文啊？咁啊哦冇中文嘅，我自己嘅我自己就會講我冇中文嘅，係啊係啊。咁誒我點讀啊 Capoeira 咯。咁點解咧？咁誒誒呢度講下啦，因為誒、我有好多。 壞嘅經驗，每一次我講中文名，其實個中文名都係一班香港第一代玩 Capoeira 嘅人咧誒講咗出嚟嘅。咁誒、呃我諗香港好多人叫咧就叫巴西戰舞啦，嗯係咪、咁誒、呃有啲可能台灣或者誒喺、大陸嘅就叫誒、卡波耶拉嘅啦，啊就咁直係譯啦。咁誒。 咁我自己咧，每一次啲人一問我係咩嚟，我話 Capoeira 啦 Capoeira 就係咩？咁即係點啊？即係 Capoeira。即係咁講啦，我覺得有陣時如果中文字如果不能譯到佢裡面真正嘅意義咧，咁啊，寧願講咁你用個寧願就用翻咩？咁你既然你嘅中文將佢譯做個音咧，咩卡巴耶拉呢啲咁樣，不如你就記低佢個佢本身個音就吸。係啊係啊係啊就即係簡單直接啲啦。咁樣 original 啦，係啊原汁 original 原味啦，啲啦，咁樣都唔會有個意思上嘅改變啦。冇錯冇錯咁只要就係話你想了解係 呢個呢個 Capoeira 係乜嘢嘅，唔需要知道佢中文名係乜嘢。咁你而家睇過你嘅節目，跟住就會了解到更多啊，啦。仲有咁樣啲可以分享就係啲啊，咁我老師係巴西人啊嘛，咦而家出唔出老師其實？誒老師可以可以啊你想啊可以啊出老師張相啊，出老麻煩師張相，介誒係啊我唯一咁一定張相介紹自己，一係定要介紹埋老師啦，係咪？係紹咗老師先，一定要嘅專師係啊係啊冇錯做到啱嘅，我覺得。 咁誒呢個就係我師傅啦，Master Eddie Murphy 啦，即係 Master Eddie Murphy 咁樣啦。啊咁啊、我老師係巴西人啦，咁誒好得意嘅誒可以啦，誒好得意。我老師成日問，誒、其實你哋有冇譯 Capoeira 變咗中文啊？嚇。跟住我就話，哦老師有問嗯係老師問，跟住 even 有啲即係再大師啲嚟咧，就會話嗯，誒有冇中文嘅？其實 Capoeira 咁誒我話誒有㗎，有中文㗎。咁佢話咦咁係點啊？翻譯咁樣佢就啊。佢哋會翻譯咗做巴西字母係咪？咁佢話：誒你直譯話俾我聽係咩嚟㗎？我話啊，war dance 或者誒 battle dance、dance of war 咁啊類似呢啲嘢啦。跟住佢哋就會咩啊？唔係啊嘛？誒誒、叫我哋呢啲係 dance，你同我 dance 咁咁咁咧就係啊係啊師傅，咁我哋 咁因為誒、可能大家覺得最好嗰個感覺就叫字母，咁呢嚿嘢又係巴西嚟係喎，咁就不如叫佢巴西字母啦咁樣。誒、第一代玩卡布埃拉嘅人就咁叫，就叫咗佢為巴西字母啦喂，。但係好似譯咗頭先咧，你咁講咧，你師傅覺得佢用個 dance 咧，佢係佢係唔係好中意啊？係啊，因為 hard feeling 咧因為呢個其實係巴西嘅國技嚟噶嘛，哦其實 OK 咁佢就會即係 咦，我哋係誒，我哋攞嚟戰鬥，你又咦點解攞嚟同我哋講跳舞嘅咁樣？即係有啲似即係中國嘅國術同埋日本空手道嗰陣時，係啊係覺得係犀利跳舞咁，嗯咁都會但係你睇，鍾意好似睇頭先嗰段片咁，好似跳緊舞嘅啫。係啊，咁有陣時教嘢咧喺啲 gym 咁啊 room 度咧，事實咧就係話佢本身咧，即係頭先我睇段片咧，大家都睇佢好似跳緊舞咁樣。咁、嗯但係頭先個表演係係頭先段片嘅表演係兩個叫大師級嚟嘅。嗯係 咁佢都可以跳到好似跳舞咁樣咧。其實本身其實佢有個意義喺度嘅。咁啊，不如阿東你講一講 Capoeira 嗰個源由歷史，就我哋就會知道嗰點解佢會似跳舞啦。 OK，誒、Capoeira 誒、有幾多年啊？我諗一十六世紀啦，咁即係四百零年啦，啊唔係好耐。一五幾年。誒五百年嘅，係啊、其實由嗰啲大航海時代，誒、誒葡萄牙人跟住誒、去去去 佔領咗呢個巴西咁樣誒，咁佢又輸入咗係西班牙啦攞，下，誒咁佢葡萄牙人，葡萄牙人，咁佢就佔領咗好多誒誒。佔領咗巴西啦，跟住就揾咗啲非洲啊嗰啲黑奴啊咁過去啦，咁樣誒，咁、大概係十六世紀開始嘅，咁咁佢哋原本 Capoeira 咧誒，其實 我認為啊，其實都唔係認為係已經大家已經講咗誒，喺非洲有一個武術嘅叫 Baduki 嘅。啊，咁又係一個用腳嘅武術嚟嘅。咁誒嗰陣時喺啊非洲輸入咗啲黑奴係咪？咁佢哋咁啊帶住自己啲文化啦，咁樣誒、呃可能誒、呃做咗好多年 slave 啊奴隸，咁佢哋會覺得，喂唔係喎，咁樣做落去唔掂喎，要即係要 啊搞下革命啊咁嗰啲嘢，即係即係去打翻葡反抗啦萄牙人啦，反抗係啦係啦。咁跟住咧，誒咁點解你要睇 Capoeira 見到好多音樂啊，好多樂器啊？咁點解咧？就係、因為誒、葡萄牙人會睇住佢哋嘅，唔俾佢哋練武術，唔俾佢哋練功夫。啊咁、所以咧，佢哋平時有人喺度睇到咧，佢哋就玩得 跳舞啲 dance 就好似啲，好似頭頭先先咁樣啦，因係啦，為掩飾即係所以係用換言之啲舞步。換言之，頭其實頭先我哋睇到嗰段片係咁樣嘅，我哋會覺得佢係跳舞。但實其實際其實唔係，其實咁講，佢係完全完全隱藏到佢本身，模仿緊跳舞真係喺度。佢真係完全隱藏到佢嗰啲嘢咯。嗯其實冇錯係啦，即係暗藏殺機係啦。暗藏手機，暗藏殺機啊好係啊請繼續嘅，請繼續，係啊。係啦，咁樣誒，咁、其實去到 幾時又真係有歷史講 Capoeira 咧？係去到誒誒、多多二百零年啦，一八幾多年啦？一八九二年。嚇咁誒、開始解放咗啦，嗰啲黑奴制度啊，咁巴西政府解放咗冇黑奴啦，咁跟住咧，但係佢都好似我哋以前嗰啲武術咁紅拳啊咁樣變咗幫會嘢，Capoeira 都變咗啲幫會嘢，咁佢就一八九九幾年啦，唔記得咗，啊 就有條 law 係講話你誒邊個玩 Capoeira 咧係就佢變咗玩 Capoeira 係一個禁術嚟嘅。即係好似係就 law 等於唔俾玩嘅三合會咁樣，係啦，唔俾玩嘅。咁誒、呃又過多幾十年啦，去到誒咁啊，一九幾年一㗎喎。九三幾年，一九三七年啊，好似亞灣咁上下啦，唔係好記得啲年份啦。誒咁、有我誒 Capoeira 一個宗師啊，叫 Messi Bimba。 啊 Messi Messi Bimba，咁跟住咧，佢就喺呢個巴西政府面前咧，誒、做咗一場誒、表演。啊咁之後咧，巴西政府就解放咗呢樣嘢啦，咁就話呢個就係我哋國家嘅國術啦。咁、哦從此之後咧，咁就可以光明正大咁玩卡普埃啦。咁其實呢個武術好 好有趣、好有血有肉嘅嗰段歷史，係啊，即係由由一個係黑奴諗住自己保護自己嘅功係啊夫先啦冇錯。咁其實即係所以其實你有如果嗱咁講，如果你呢個講法，如果譯成中文頭先講緊巴西戰舞，嗯，首先佢根本就唔係舞先啦，所以用咗個舞字呢個中文，即係用咗個舞蹈個舞字嚟你呢個中文嚟形容，完全係唔啱提嘅。係，咁另一樣嘢其實 佢都係冇提過係巴西呢個字噶嘛，嗯，所以其實用巴西亦都唔啱，其實佢真係嚟自非洲。係冇錯，所以其實你將啲人將佢用譯做中文嘅巴誒誒誒巴西嘅咩戰舞，其實個巴西呢個字同埋個舞字根本都已經同同成個 Capoeira 呢個呢、個呢、個名係完全冇關係嘅。係啊冇錯，係啊，好咁啊誒，咁佢佢佢既然係一啲地下組織咧，地下組織一定有啲地下組織嘅一啲一啲嗰啲叫做咩啊？即係 生存裡面有啲咩秘密嘅古仔有冇啲咁嘅嘢？誒、秘密嘅古仔，不如我哋講下啲有趣嘅嘢啦。咁譬如誒 即係誒喺佢解放之前啦，咁誒、呃可能葡萄牙人統治嗰陣時候，咁佢哋練嘢嘅時候咧，咁佢、就會佢有葡萄牙人嚟見到，誒見到你哋喺度練緊嘢啦，咁佢會捉你啊嘛啊。咁咧誒，我哋玩靠普 e 拉嘅人咧就會有個誒、呃 花名，我哋叫啊 nickname 咁樣啦。即係花朵啦 RBD 度，係啊咁我哋叫係啦，咁誒。 咁誒我自己花名咧叫香口膠，係啊唔係即好得意即係而，家都有嘅，而家都有嘅，即係呢個係咁即係傳統嚟咯。係啊即係個傳統個徒弟嚟嘅就有嘅誒，等我講埋先，咁即係發號咁樣啊嘛。係啦係啦，咁佢唔可以叫誒誒，譬如見到阿阿阿陳大文，哇喂走啊陳大文，有人嚟捉我哋啦，咁啊樣你一講陳大文，佢就可能揾晒你姓陳嗰啲人識佢咁樣。根本就係係啦啦，就搞到成塵啦會。係啦，咁跟住咧，我哋就會有 nickname，咁咧佢就會。 即係你無端端好無厘頭啊嘛！喂，香口膠走啊，係咪？香口膠係喂喂咩嚟㗎？咁似嗰啲誒第一次捉聯邦啦，你入係邦之後咧，佢會即係 好似陳啟禮嗰啲叫乾鴨子啦係，張安樂嗰啲叫白狼啦，即係有呢啲花朵啦，即係嗯刺刺咗個尾俾你。即係等於黑社會咁樣啫嘛，全部都有花朵或者點樣。唔係咁黑社會花朵李安噶嘛，你明嘛？但係黑社會花花朵李安嘅啫，即係你自己或者係你個人自己話自己係係啊咁樣，。即係你個人做誒誒好污糟嘅，變咗揦渣強咯。屌你買買菠菜係菠菜蓮咁樣啫。嗯係啊咁但係啱啊但係呢個名係佢由嗰個組織裡面賜，或者喺你個門派啊嘛，係啊賜俾你噶嘛。反而中國功夫冇嘅 係喎，喎。中國功夫就冇嘅喎，即係你唔會話學紅拳之後，哎，既然你學紅拳，我就賜你嗰個名啊，冇啊，冇呢樣嘢喎。嗯嗯嗯係啊，就唔係當然啦，即係以前嗰啲天地會時代有冇呢樣嘢，即係有冇假名啊嗰啲一定有嘅。嗯，即係即係陳格南都唔係叫真真係有有叫陳格南，有其他名啦咁樣，係啊，同埋 感覺就好似嗰啲屌殯儀館殯儀館唔好叫名啊，即係咁講搞搞抗爭你都唔會叫名噶嘛，係啊冇錯。你係嘛？即係你唔會你唔會柒到七誒七月一號喺呢個誒立法會門口，跟住無端端見到啊啊啊啊四隊威四隊響全朵噶嘛，屌身份證號碼 K 八四八三咁樣噏埋出嚟噶嘛，係咪先？即係唔你唔會噶嘛呢樣嘢咁。咁即一個地下組織一定係有啲咁嘅咁嘅事，咁同埋佢有冇啲其他啲即係有啲佢哋玩呢樣嘢嗰時係即係 當時係俾人哋會拉嘅時候，做有啲咩誒保護自己嘅一啲措施咧？保護自己嘅措施啊，咁啊有誒花名啦，咁保護自己啊，嗯，有冇話即係一定要匿埋啲咩地方玩啊？地點嗰度係咪唔可以咁公開啊？誒係啦，咁因為其實佢哋係誒誒奴隸啦，咁其實佢哋永遠都係誒有一紮樂器，啊咁誒、再不如再講少少啲得意嘅嘢啦，就係、誒、譬如 誒佢哋嚟啦，見到葡萄牙人嚟啦，咦咁我哋係玩緊靠配啦，咁我哋就打某啲特別嘅節奏。啊係啦，咁跟住咧，誒、誒，葡萄牙嚟咗咧，我哋打第二種節奏，就知道係啦，咁啲人聽到咧就，誒、個 誒聲唔同喎，咁我哋而家要玩得 dance 啲啦，因為我哋唔係練功夫啊咁樣啦，係啦，咁跟住誒佢哋走咗落嚟繼續練咯，繼續練咯，係啦，就係即係即係即係即係用用用嗰啲樂器嗰啲嚟掩飾啦。係啊，冇唔錯係，咁你冇嗌噓喂有鬼誒有狗咁嗰啲嚟噶嘛？係啊係咪先唔可以講屌你啊轉轉轉咗第二個動作，轉轉咗節奏一轉節奏，大家知道嗰個即係嗰首歌轉咗就知道大家啊，我哋而家開始玩得啊柔和啲啦咁嗰啲嘢。係啦，冇啊錯。 即係喂呢個都係一個保護自己嘅方法嚟㗎。係啊，同埋嗰個歷史同而家咧都有 keep 住嘅。我哋玩卡普啦都要 keep 翻呢啲嘢咯啊，即係誒、呃譬如我教嘢要，我唔係就係教動作，唔係就係教我點樣技擊，係啊，我仲要教埋樂器。 咁其實成咧，個呢或者係誒、呃可以咁講啦，你你你都會有有佢一 set 嘅音樂嚟玩㗎嘛。係冇錯咁，嗰 set 音樂其實你都一定要傳承落落去㗎。係冇錯，即係有啲冇錯似國術，通常會論舞龍舞獅跟住。係啦係啦係啦嗯係啦。嗯因為咧，我嗰時聽過啲非洲鼓咧， 打非洲鼓。嗯，咁啊，非洲鼓而家喺南美嗰啲地方都好好流行啊，打係啊，非洲鼓。冇錯冇錯。咁但係佢都唔會話自己係巴西鼓啊嘛，佢都係非洲鼓嘅。係啊係啊係。咁但係嗰個冇錯非洲鼓咧，佢哋原來當初打嘅時候都係唔係為咗音樂而嚟打嘅，嗯 佢唔係為咗玩音樂嚟打嘅，係為咗係傳遞信息嘅。係啊，即係譬如話，佢哋嗰陣時講緊喺喺俾人喺黑奴喺非洲捉去架船嗰度嘅時候咧，喺架船嗰度佢想傳遞啲信息俾遠遠啲嘅兄弟咧，佢、嗯打某啲節奏其實可以溝通緊，即係喂喂，我呢邊唔掂啊，呢邊好冇嘢食啊，咁嗰啲嘢。嗯原來佢哋係可以透過呢呢個鼓嘅節奏咧，去做到啲溝通嘅咁樣。 咁啊，咁啊但係呢樣呢一樣嘢一路流傳到現在都其實仲有嘅，即係非洲鼓而家打啲人都係某一啲節奏係代表某一啲嘢咁，到而家今時今日都冇係傳咗落嚟錯，真嘅咁樣係巴西功夫加唱歌跳舞嘅，係真係。就係啦好啊，頭先講到你哋睇落去似跳舞啦，究竟實戰抽唔抽得咧？有冇啲抽得嘅人睇下咧？ 咁啊抽即係而家世界上嘅一個抽唔抽得標準咧， 就擺咗喺一種賽事裡面嚟做。係啊係啊，即係簡單嚟講就叫綜合技擊啊，唔係中文嗯啊，就叫 MMA 啦 MMA 啊咁樣係啊不如我睇下 MMA 嘅片，我哋影片二，Elsa 唔該。 revela a verdade, é a maldade que de certa forma corta o canto cidade. Ter liberdade pra criar em conjunto, fortalecer as correntes, não desviar de assunto. Se é de extrema importância para a transformação, unir favela e pontes firmes sem contradição. Meu bonde tá formado, deixa meu tô na missão. Firme no blindão, firme no blindão, tem conceito direito, fechando junto com os irmãos. Firme no blindão.咧先講真係嗱，落頭先嗰啲就係即係叫拳拳到肉啊！即係好彩我哋係放嗰段片出嚟咧，我哋係咪後講嘢嗰度咧冇收音啫。哇！頭先我哋嗰啲哇幾緊張啊！嗰啲對白幾真係緊湊啊！真即係係嗱，頭先即係睇到啦，完全同頭第一段片咧係兩個世界，亦都係兩回事嚟嘅。嗯係啊，但係啲動作係有啲相似。但係你睇得到係同一樣嘢，係係同一佢可以好舞蹈啊，佢都可以好實戰嘅。係好實戰，亦係啊都咁講。我成日都話誒、 即係你你話有啲有啲動作嗰陣時，我記得我以前我師傅咧誒、做過一一個動作俾我嗯睇，佢係打咗某某某幾腳同某幾拳，佢淨係講一句嗱，我準備咁樣嘅啫，我陣間會咁打，一模一樣打你，你擋啊！嗯你話你見到佢出咗幾下咧咁重嘅嘢咧，你唔夠姜，嗯，即係一樣咁講，你見到佢當佢跳舞，佢出到咁嘅腳，咁嘅成，有咁嘅力度，又快又狠係啊咧，你你你， 佢話俾你知，我陣間都會做做呢、個呢幾個動作，你都係招架唔到啊！係係啊，雖然頭先我喺度睇嗰陣時話啊，我啲破綻啊，個頭喺下面啊，諸如此類啊嗰啲嘢咁樣。係我頭先都謙仔講話，唔好有個破綻，我個頭喺下面喎咁樣。但係問題係話，你見到嗰腳咁樣飛埋嚟你塊面嗰個時候，我當你個頭喺下面，你你有冇機會打中佢個頭咧？嗯同埋因為自己避咗先啦。同埋因為太快啦，真係好高速嘅好快嘅，好高速真係嘅，因為因為其實有啲有啲位已經係慢鏡咗係啊啦。睇喺擂台嗰幾下，其實即係 非常之靚嘅咁樣。咁啊，即係嗱，我哋睇到睇到睇得到嘅話，誒頭先我哋懷疑嗰、個嗰係嗰樣嘢嘅舞蹈嘅時候咧，我哋睇翻，喂，原來真係可以有有咁硬淨同實牙實齒嘅。暗藏殺機咁啊！之前好啦，咁啊講過有呢呢啲一樣嘢。誒嗱香，你頭先講一九五幾年、六幾年解禁啊，係咪啊？三幾年一九三幾三幾年解禁係啦，咁啊30年誒、正式叫做登陸香港係幾時？ 正式登陸香港其實係我諗零二千年啦，咁耐啊，都仲要成差唔多係啊超過五即六十年。即係有有成六六七十年時間咧，喺巴西解禁咗。係啊，然後六七年十年時間先飄嚟呢度先飄嚟呢度咁樣。嗱呢咁咁啊，好好好正常原因嘅。香港唔係一個誒、以葡萄牙話做做 即係基地嘅地方。但係澳門有冇咧？哦，澳門誒、其實我師傅就喺澳門嘅，咁誒、 澳門因為澳門好多葡萄牙人咯，係啦，澳誒門澳門有先咧。其實好多鬼誒同埋都係澳門係一個旅遊嘅地方啊啦。咁誒、我老師都會幫佢哋，阿師傅都會幫佢哋即係宣傳下，即係因為呢樣嘢好 culture 啊嘛。啊其實誒佢又會有嗰啲森巴，又有誒、音樂表演，咁佢成日會都會幫澳門政府做啲表演啊咁樣。咁同埋葡萄牙人啊嘛，葡萄牙人係講葡萄牙話係咪？巴西都係講葡萄牙話。溝通啦，咁係啊 你嗰度嘅小朋友，即係你係一個家長，你想你小朋友學詠春好，定係學誒西洋拳好，定係學翻佢哋即係近翻啲自己誒語言嘅嘢呢？定係你想去學啲開心啲，有跳舞、有體操啊、有音樂嘅嘢咁樣多元化啲呢？咁其實誒、澳門係真係比香港係發展得好。哦，咁香港係點樣點樣個發展史點樣嚟咧？ 香港嘅發展史就係、誒、幾多年啦？我頭先講二千年度啦，即係誒、我諗大概係零咦零過咗沙士後，啊係啊過咗沙士後我過咗沙士後估係啦零。三打咁零五零六年啦，咁咁上下啦，咁誒、其實都唔係都冇廿年添，而家咁十誒。年到咋，如果係啊咁樣講就咁誒、呃一開頭咧誒 誒應該就係阿師傅啦嚟誒，因為佢決定搬嚟誒 Asia 誒搬嚟亞洲啦亞洲咁樣，跟住佢。第一個地方好似喺誒大陸先嘅，咁樣跟住佢就受邀請嚟香港去做表演咁樣。咁表演唔係表演 capoeira 喎，係係玩啲誒音樂咁樣嘅，好鬼多才多藝佢。咁誒，咁佢就 去練嘢，走去維園。啊咁啊，跟住誒，好似阿師傅話有啲人咧，咁啊望到佢佢幾個人又唔知喺度做乜咁樣啊，黑人咁樣，跟住就問呢啲咩嚟㗎？咁啊，開始一開頭咧就有啲人咁樣學先。啊咁啊，咁之後啦，咁又過多一兩年啦，咁誒、呃接住有有啲老師嚟啦，有啲誒啊美好似係美國嘅老師，咁啊有啲有一個就澳洲嘅老師，咁 誒、呃都有巴西嘅老師嘅，香港有有有兩三有兩兩三個兩個咯，係咯，咁上下啦咁樣。誒、但係其實都唔多嘅，老師喺香港，同埋學校都係嗯。四可能好似有四個學校，我冇記錯啊！如果記錯唔好話我。誒咁、但係活躍嘅人呢，活躍即係而家有練緊嘅人，可能其實 可能得一百人咁上下啊，都係啲小眾嘅咁但係呢運動。一百人裏面係咪即係幫手去推廣先？嗰一百人，即係一百人推廣同一百人淨係玩係真係兩回事嚟噶嘛？啊，即係中推堅分子佢好似如好似你咁樣，佢真係會推廣出嚟嘅，嗯，即係有幾多人咁樣？真係教緊呢。我諗其實我諗最多最多最多都係應該都冇十個，啊但係誒、有老師嘅資格呢，就應該有十幾個嘅其實。啊係啊，誒、但係 啊咁大家都有正職啦，係咪？啊咁話晒呢啲都係啊興趣啊啊，所以誒唔係個個都可以將呢樣嘢變成正職啦咁啊，。即係正如係啊人哋成日講啊嘛，香港地搞搞生日會都有錢賺啊嘛，搞體育會就冇錢賺。係啊，冇錯啊！啊，讀錯科啊，讀體育咁啊啊，係啊，咁你自己你自己你自己學嘅時候，你即係你你咩途徑會認識到啲師傅，或者你點樣入到呢個？係啊，即係對呢樣嘢其實我都好想問呢樣嘢。係啊，哇！嗰陣時係大學嘅時候，嗯， 要去採訪，跟住就識咗有啲人啦。咁啊，其中有個人咧就係玩 capoeira 嘅，咁啊，但係一開頭都冇啊，覺得哇，我以前有學下功夫啊嘛，覺得哇，好似有跳舞又唔知功夫咁樣。啊喂，點㗎咁樣？即係自己覺得即係好想學，但係又唔夠膽學咁樣啦。咁樣好啦，嗱咁呢啲咧，我就等翻下一節咧，係啦我哋再慢慢因為先盤問你因為大家唔係好知道。道咧，其實佢咧本身咧打啲好好剛猛嘅，即係打泰拳同自由搏擊噶嘛。 係啊係啊，即係點解會轉咗去打呢一樣嘢咧？咁樣我陣間喺個心路歷程裏面再講。下一節好返嚟傾再講下，拜拜。